svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. Ej, ej, ej, tačka, spavu tamka, tačka, kovu, soba, soba. الكون من رجس الضلال تجردا والنور أشرق والظلام تبددا والفجر باشر والحياة تبسمت والدهر مبتسم لمولد أحمدا الكون من رجس الضلال تجردا والنور أشرق والظلام تبددا والفجر بشر والحياة تبسما Ara, dakle, arapski kršćani, kopti i oni drugi što žive u Siriji, u, u Egiptu i u Iraku, ima veliki broj njih, a? oni i Turci, oni za Boga kažu Allah. Arapski, dakle, kršćani zovu ga, zovu Allah, dakle, Allah, je tako, a? a? Ali mi kažemo, oni opet nisu vjernici. Jer nije vjernik onaj koji veruje Allaha, već je vjernik onaj koji veruje Muhammeda sa sredem. Dakle, to je mu'min. Dakle, to je musliman. Onaj koji veruje Muhammed sveme i slijedi ga. A? Dakle, da bi bio vjernik, moraš da slijediš poslanike. Mi smo ti koji slijedimo poslanike. أسوار كسرى أن يحيط بها الردى طابت به الكثبان حين مشى بها وتشرفت بقدومه قطر الندى ظلل بالغمام مسيره والجد حن له فدا وتوددا سل عنه في التاريخ عن صفحه راديش شو راديش رادي بوغ ناغراده اي بوغ كازني ساتاته بارك الله فيك دكتور اسفار كويا يه معلوم من الدين بدارورة دكتور اسفار بوزناته وفيره كو دارورة واسأل حراء الوحي هيج صخره فشدا وللقرآن صار مرددا هو إن تفوه بالحديث رأيته دررا تضيء ولؤلؤا وزبرجدا ولم الحروف وحبرها لو كان بحرا زاخرا لن تنفدا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين Večera s Allahom dozvolom e, počinjemo sa poglavljem o posudama koji je šejh e, imam Ibn Hajar rahmatullah u Umdetul Ahkam, odnosno Bulugul Meram, jel spomenuo ovdje Barek Allahu fikum. Nam. Taj 14. hadis od رضي radijallahu anhu od radi radijallahu anhuma, Huzaifa ibn Jeman, da Allahu poslanik sallam rekao, la tešrabu fi anijeti zahabi wal fidda, wa la ta'kulu fi sihafihima, fa innaha lehum fi dunja, wa lehum fil ahira, muttefakun alaihi. Kaže, dakle, Allahu poslanik, sallallahu alaihi wasallame, nemojte da pijete iz posuda od zlata i od srebra i nemojte da jedete iz njih. Dakle, nemojte da jedete ni da pijete iz posuda od zlata i srebra. Jer one pripadaju njima, kafirima, jel? Na Dunjaluku, a vama na Ahiretu. Hm? Dakle, hadis je, hamdulillahi, rabila alemin, jasan. Dakle, Allah uposlen se nam je zabranjuje da se koriste posude od zlata i od srebra za piće i za jelo. A? jer one, kaže Allaho poslani sveme, one su njima na dunjaluku, a nama su na ahiretu. Taj, šta možemo iz ovog hadisa da uzmemo? Kao prvo hadis je sahih, bilježe ga Buhari i muslima, tako. Na prvo mesto. E, rekli smo, dakle, Allaho poslanik da se zabranjuje da se koriste posude od zlata i od srebra za piće i za jelo, tako. Druga stvar, naše pravilo koje stalno spominjemo enehi nehi tedi tahrim, zabrana povlači za sobom tahrim, je tako? Zabrana, ne, naredba povlači obavezu, a zabrana povlači ne, haram. Haram, haram, dakle, tahrim, tahrim, kažemo ono prvo, el emr jak tedi vujub, naredba za sobom povlači vađib, obavezu, a zabrana za sobom povlači tahrim, da je zabranjeno, da je haram. Dakle, kad je Allah poslanik nešto kaže, nemoj to raditi, ili ostavi to, ili kloni ga se, znači da je ta stvar haram. I taj, dakle, to je osnova. A? To je, dakle, osnova. Barek Allah fikum. Nam. Treća stvar, enel hukm amun fi hakki riđali u nisa. Iz ovog hadisa možemo također da izvučemo da je zabrana općenita. Obuhvata i muškarce i žene. Da ne bi neko došao i rekao da kijas je onaj batik kijas ono pogrešna analogija pa da kaže dobro mi znamo da je zlato zabranjeno muškarcima, prsten, ogrlica, je tako? A ženama je dozvoljeno, onda ćemo kijasom da kažemo da ova zabrana lahovog poslanika korištenja srebrnog i zlatnog posuđa, da se to odnosi na muškarce, a ne na žene. To je netačno. Svatate, već je zlato zabranjeno i srebro je zabranjeno osim a, kod žena, dakle onom, u ovom slučaj koje smo malo prije spomenuli kao nakit. A ovdje ovaj hadis upućuje da je zabranjen i kome? I muškarcima i ženama. Svata se. Baraka lau fikum. Nam. Četvrta stvar. Zabrana koju je Allah, ko sam se mi ovdje spominje, dakle, zabrana korištenja zlatnog posuđa za jelo i za piće, a? ne upućuje samo da je zabranjeno za jelo i za piće. A? Zabranjeno je posjedovanje uopšte takvog uh, takvog e, posuđa ako ga koristiš za nešto drugo, kao na primjer šta? A? Rekli smo jelo i piće. Onda nakit, dakle da imaš zlatne vaze, zlatne šerpe, stavio si i šta, šta ti ja znam kao nakit stana i ta vrsta je kako se i ta vrsta je zabranjena nam. I, dakle, ne samo to, također upućuje hadis da je korištenje srebra i zlata i u drugim slučajevima zabranjeno. Osim ono što ćemo kasnije spomenuti, a to je, na primjer, ono što smo spomenuli nakid za žene. A? Svatate ovo, barek Allahu fikum. Taj. Izen, uh, uh, afon, iza kane, dakle ovo je peta stvar. Iza kane istimaluhuma haramen, uh, وهو مظنة الحاجة والابتذال فاتخاذهما أواني زينة وتخفن مثله في تهريم وأولى dakle stvar koja je jasna a to je ako je Allah poslan sveme zabranio uzimanje posuda od srebra, od srebra i od zlata iako znamo da imamo veliku potrebu da koristimo posuđe čaše ili druge posude a? Ali i pored toga što imamo potrebu za korištenjem posuda, Allahov poslanik nam je zabranio. Što ukazuje da ono što ti ne treba, dakle što nisu posude nešto drugo od zlata, da ti je još više zabranjeno nego ovo. Hvatate ovo? A? Dakle, preče je da bude haram nego šerpa od zlata. Ili čaša, imaš pehar od, od zlata ili od srebra. Allahov poslanik ti zabranio iako zna da ti je potrebna ta čaša. Da piješ iz nje Je tako? Ili da držiš u nju napitak na neki ili hranu. Allah poslanik ti zabranjuje korištenje takve posude. A? Kažemo, iako, iako uh, ti je potreba za posudom, zabranjena ti je. Šta je onda sa stvarima koje ti ne trebaju? Kao na primjer, ono što malo prije spomenu smo, posude koje ne koristiš, već ispostavio samo kao ukras, one su zabranjene. Ja? Svatate ovo bare kalafiku. Ja? taj Barek Allahu fikum. Dakle, ono što čovjek koristi za nešto drugo, sa, ili, ili u čemu ima oholosti, tak, također nije dozvoljeno. Također nije dozvoljeno. Wallahi, nedavno sam, dakle, vidio, ovaj, kad su Amerikanci, kad su strušili Sadama, jel? U njegovoj rezidenciji kalašnikov od zlata. Wallahi, kalaš od zlata. Sve, od osim onaj kundak pozadi, u stvari kundak je isto na preklapanje, ali ono naprijed, dakle, osim ona, eh, onaj dio naprijed, on je drven, šeže je sve, zlatno, subhanoma. Zvata se, WC šolje od zlata imao. Sadam Husein, ja? Uvajte, uvajte, imam isto nisam. Dakle, ovo... Bez, dakle, bez sumnje da je ovo, da je ovo na većem stepenu zabranjenosti od, od pehara i od posuda. Tako, shvatate ovo, hamdulillahi, rabil alimin, nam. Šesta stvar. Iz hadisa kaže Allah, poslani sveme, one pripadaju njima, ili on, one su za njih na dunjaluku, ili one su njima na dunjaluku, misli se na kafire, a vama na ahiretu. Ovaj hadis ne upućuje na to da su njima dozvoljeno, da su im halal. A? Već upućuje na većinsko stanje njih, kakvi su oni. Dakle, Allah uposlije sebe kaže, oni su takvi, a? dakle, kafiri su takvi da oni to koriste. A? To je jedno od njihovih svojstava na Dunjaluku. A jedno od vaših svojstava na Ahiretu. Hmm? Dakle, ovo ne upućuje na to da kažemo židovima i hrišćanjima je dozvoljeno da to koriste po islamu, a nije dozvoljeno ni njima, ni, ni njima da, da to koriste, već je to šta? Od svojstava nevernika na dunjaluku da koriste dakle posude od zlata i od, i od srebra. Nam. I ovo je, alhamdulillah, jasno. Pa i. Subhanala. Zato kaže šejh ovdje, subhanala, interesantna stvar. Kaže, wa illa fa innahum muhatabun wa mu'adzabun ala usuli sharia wa furu'iha wa ala awamiriha wa nawahiha jer će i oni iako su kafiri. A? Oni će biti kažnjavani shodno ovom šerijetu. Dakle, šerijetu Muhammedu Seleme. I naredbe i zabrane Muhammed, šerijeta Muhammedu Seleme važe za njih. Isto koji za muslimane. Svatate ovo. Ali oni su kafiri, pa ih se ne pridržavaju i ne veruju. A? A mi smo muslimani, zato što ih se pridržavamo. Dakle, šerijet Muhammedu Seleme. I kažemo, dakle, razlika između dakle, musliman i kafir, odnosno vjernik i nevjernik, a, nije vjernik onaj koji vjeruje u Allaha, koji veruje u Boga. Pa kaže, židovi hrišćani su vjernici, oni vjeruju u Boga. Koga god pitaš, reće, verujem u Boga, sigurno verujem u Allaha. Ne samo to, riječ Allah kod arapskih kršćana korište riječ Allah za Allaha. Ara, dakle, arapski kršćani, kopti i oni drugi što žive u Siriji, u, u Egiptu i u Iraku, ima veliki broj njih. A? Oni i Turci, oni za, Boga kažu Allah. Arabski, dakle, kršćani zovu ga, zovu Allah, da vrde Allah, je tako, a? A? Ali mi kažemo, oni opet nisu vjernici. Jer nije vjernik onaj koji veruje Allaha, već je vjernik onaj koji veruje Muhammeda sa sveme. Dakle, to je mu'min. Dakle, to je musliman, onaj koji veruje Muhammeda sa sveme i slijedi ga. A? Dakle, da bi bio vjernik, mora da slijediš poslanike. Mi smo ti koji slijedimo poslanike. I ne pravimo razliku između poslanika, lanu ferriku, bejne ahadim min rusuli i ne pravimo razliku između da ih razdvajamo pa da kažemo ovog ćemo vjerovati, ovog nećemo. Svatate, to je razlika između nah i njih. Oni kažu, mi vjerujemo Ibrahima, i vjerujemo u Nuha, i Musivu, i Isu, ali u Muhameda ne vjerujemo. E, kažemo, zbog toga ste kafiri. I nevernici. Zbog tog jednog posljednjeg poslanika. A mi smo vjernici, zato što vjerujemo u sve te poslanike koje ste spomenuli, plus u Muhameda Seleme, koji je koji je posljednji poslanik. Međutim, oni su i tekako taktički uspjeli da židovi, da poznato vam to, znate kakvi su, kakvi su oni prljavština, kako su uspjeli da dakle, ovu drugu skupinu da odvedu, da odvedu u džehennemsku vatru, subhanallah. Iako se jasno u Tevratu, dakle, i u Inđilu spominje se Muhammed, po, dakle, ne samo Ahmed, Ahmed se spominje, ali spominje se i riječ Muhammed, kao poslanik koji će doći Muhammed, samo dakle u hebrejskom, dakle u jevrejskom jeziku, a, na hebrejskom jeziku, jel? Spominje se Muhammed kao poslanik koji će doći. A? Muhammed. Ali oni šta su to vešto su odradili pa su rekli šta znači Muhammed? Muhammed je dakle onaj hvale, dakle dostojan, onaj kojeg ljudi hvale. Odriči hamd, pa kažu Muhammed, onaj hvaljeni. Pohvaljeni najlepšim svojstvima ili najlepša svojstva, dakle u dunjaluškom smislu, u insanskom smislu, jel? sa najljepšim svojstvima, najljepšim izgledom, najhrabriji i tako dalje i tako dalje. Na? Pa su oni rekli u prijevod ove riječi Muhammed, samo nisu dakle, napisali pojavit će se postanik po imenu Muhammed, nego su napisali onaj hvaljeni, pohvaljeni i tako dalje. Dakle, spomenuli su prijevod značenja sa hebrejskog kao i... Nisu li ime da spomenu, nego samo šta? Svojstvo, dakle, onaj koji, koji je hvale, dakle, vrijedan da ga, da ga, da ga hvale. I, i koji, dakle, ljudi će ga hvaliti i cijeniti poštovati. Svatate ovo barek Allah fiku. Allahu akbar. La havala vera kuvete. Illa bila. Dakle, šta rekao smo? Dakle, sva, sve naredbe i zabrane islamskog šarijata važe za šta? Važe za židove i krišćane. Odnosno za sve ljude. A? Jer je šarijat Muhammed s.a.v. derogirao sve prije, priješnje šarijate koji su bili. Pa kaže Allahu posle s.a.v. da je Musa ali se nam živ. Wallahi, ne bi imao nikakvu drugu Dakle, ne bi imao nikakav drugi izbor osim da slijedi moj šarijat, moj zakon. Njegov zakon više ne važi. Svatate ovo, barek Allahu fikum. Alhamdulillahi, rabi lanemi. Zbog toga smo mi muslimani, a oni su nevjernici zbog ovog posljednjeg poslanika, alaihi salatu wasalam. Nam. <clears throat> Subhanallah. Zatim kaže, Ema al-muslimune al-mutekune Allahe ta'ala fi ičtinabiha, fa innahum يتمتعون باستعمالها في الآخرة جزاء لهم على تركها في الدنيا ابتغاء ثواب الله تعالى a što se muslimana tiče bogoboja onih koji, oni koji se boja Allaha a, dakle boje se Allaha i klone se posuda od srebra i zlata oni će uživati u njihovom korištenju na ahiretu kao nagradu zato što su se dakle klonili onoga što im je Allah tebara tela zabranio uh, e, ibtigae sevab Allahi ta'ala dakle želeći ili nadajući se ili tražeći sevab kod Allaha subhanahu wa ta'ala nagradu ili dobro djelo tako barek Allah fikum nam sedma stvar zabrana i tehrim dakle oharamljivanje posuda od e, srebra i od zlata važi ne samo za posude koje su od čistog srebra i od zlata, već i za one koje su podlačene ili koje su, jel, koje imaju na sebi šare od srebra i od zlata. Pa makar, dakle, većinski materijal od kojeg su proizvodene, dakle, od čega su posude? Od metala, od stakla, od, od e, željeza, ja, rekli smo, od nuhas, kako se kaže nuhas, crveni onaj metal, bakar, bare kalafik, bakar, od drveta ima isto također, na? E, porcelan isto, i almohim, i tako dalje, i tako dalje, na? Dakle, bez obzira da li bila skroz od zlata ili bila pozlačena samo, ili imala neke dijelove od zlata, nije dozvoljeno, nije dozvoljeno koristiti, nam. Tajdi. Kaže imame Nevovi Rahimahullahu ta'ala إن أكد الإجماع على تحريم الأكل والشرب فيهما وجميع أواني الاستعمال في معنى الأكل والشرب بالإجماع dakle nema dakle razilaženja iđma, koncenzus je među dakle učenjacima da je jelo i piće iz tih posuda dakle zabranjeno i svih drugih dakle posuda za korištenje bilo kakvo na primjer imaš lavor od zlata Nećeš njega da jedeš i da piješ. Opet ne smiješ da ga, da ga imaš da ga koristiš. Svatate ovo pare, kallahu. Može se to. U većini slučajeva muslimani to ranije nisu imali. Svatate me. Već u većini slučajeva, kada je u ruke muslimana, dakle, nakon borbe, kada su dolazile te posude, dolazile su, dakle, sa strane. A? Dolazile su sa strane kao ratni prijem. A? I muslimani, dakle, nisu koristili u ono u što su iskoristili oni od koga su oni to uzeli. Svatate, bare kalafikom. Tespih od zlata. Allahu akbar. Pa je posebno, ja mislim, fikir se tu duplo računa. Osma stvar, govor Allahov poslanika sallallahu alejhi kada kaže fa inna halahum fi dunya ona dakle te posude od srebra i zlata pripadaju njima na ahiretu one su za njih na halalete na ahiretu nego na na dunjaluku a Allah Allah poslanik opisuje kafire pa kaže ove posude od srebra i zlata su njima na dunjaluku e, kaže šejh ovde انه من استعملها فقد شابههم في استعمالهم اياها dakle onaj od muslimana, dakle, ko bude koristi ove posude, on se poistovetio sa kafirom. Dakle, on se poistovetio sa, sa nevjernicima, subhanallah. وَمَنْ تَشَبَهَ بِكَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ Allah poslan sebe kaže, ko se poistoveti sa nekim narodom, on pripada njima. Dakle, ko radi nešto što je specifično samo za njih, a, on pripada njima. Je tako? Na primjer, sad neko dođe da kaže, dobro, što onda sa kašikom i sa, i sa viljuškom, jel? To ne koriste samo kafiri, to koriste muslimani. Ali i to asne nije zabranjeno. A? Zabranjeno Kuranom i Hadisom nije. Međutim, posude od srebra i zlata su specifično samo za nevjernike. I Allah u posljednjima kaže, to je samo za njih na Dunjaluku. Dakle, to je od svoj, dakle, svojstvo kafira. A? A vama je na ahiretu, dakle, na, u džernetu ćete vi to koristiti, a oni neće. Svatate ovo, barek Allah, fikum. Dakle, ko se poistoveti sa nekim narodom, on pripada njemu. Šta ovo znači? Znači u stvarima koje su specifične za taj, za taj narod. Barak Allahu fikum. Nam. Zatim ovdje kaže šef, وَاَذَمُ مَا يَكُنُوا التشبه في الاعتقاد والتحليل والتحريم انا يغورا ورستا поистовечивања са неверницима јесте у акиди и у охалаливању и о охара дакле охарамливању stvari. Dakle, to je najgora vrsta поистовечивања sa nevjernicima. Dakle, na, pr na prvo mesto je etikad od onih koji se pripisuju islamu, a uzeli su akid od židova i od hrišćana i od mušlika. Jel tako? Oni koji posjećuju grobove na način kao što to rade židovi i hrišćani. Poistovitili su akidi. Oni koji prizivaju druge mimo Allaha u svojim molitvama, u svojim dovama, poistovitili su sa, sa nevernicima. Pa im zato kaže Allah, sani, ko se poistoviti sa, sa nekim narodom, on pripada njemu. Poistovi, po, pokušaš pokušavaš, dakle, ovo je sad opet radosna vijest za mu'mine, za sunije. Pokušavaš da oponašaš ashabe. Ko se poistoveti sa ashabima, on pripada njima. Svatate ovo, bare kalafikum. Ko se poistoveti sa kršćanima, on pripada njima. Pripadaš mu koliko, onoliko koliko se, si se poistoveti sa njim. Svatate ovo, bare kalafikum. Dakle, kažem ovo, tešebuh ovaj, nije uvijek kufr. Ali jeste kufr kad je u akidi, i kad je u tahrimu, i kad je tahrilu. Na primjer, šta je tahlil ohalalivanje? Neko dođe i kaže, židovi i kršćani piju alkohol. Za židove ne znam, a za kršćane znam. A? Židovi piju crveno samo Pa kaže, ako njima je halal, i, i mi ga sad uzećemo ćemo ga da nam je dozvoljeno. A? Poistoveći je, je se sa njima u tahlil. Svinsko meso je zabranjeno i židovima, i hrišćanima, i muslimanima. Međutim, židovi su im napravili spletku, pa su ga oni sebi ohalalili sad neko od muslimana ako bi pojeo svinsko meso ili bi ga jeo i smatrao ga dozvoljenim, poistovjetio bi se sa, ako bi ga samo jeo, poistovjetio bi se sa krićanima u, u, u, u haramu. ako bi ga smatrao dozvoljenim, onda bi se poistovjetio sa krićanima u kufru, o halaljivanju onog što je Allah zabranio. E? A što se tiče tahrima zabranjeno, dakle ovdje smo spomenuli dva primjera za akidu i za e, tahlil, a za tahrim primjer, Na primjer, kod nas su uzeli, pa kažu haram je da čovjek oženi svoju rođaku. A? Pa se posavjetio sa židovima i sa hrićanima, odnosno sa hrićanima, a ne sa židovima, a? da je haram oženi svoju rođaku. Pa su rekli to je haram, to mi ne shvatate. Od koga su oni to uzeli? Uzeli su od kršćana. Shvatate ovo, barek Allahu, fikum, nam. La haule vela kuete ila bilala evo znači, čuli za Hrvate da je sad novi zakon, jel, neki su na, zakon izglasali, da čovjek može da oženi svoju čerku. Ja. I da čerka ako želi, dakle, punoljetna može da se uda za svojeg, za svoje gosta rođeno. Incest, dakle. A? Hrvati! Hrvati, Hrvati! Svatate, i oni to će možda ovi naši uzeti od njih. Uzubila. I ovi hoću u parlament da idu. Ovi, ovi, ovi, ovi, ovi, ovi, ovi, ovi, ovi, I to je isto poistovećivanje sa kafirima. To je poistovećivanje bez imalo sumnje. Mi imamo Kur'an i Sunet kao sudiju, a oni imaju, oni imaju taguta. A ovi se poistovete, dakle, ali ovo nije poistovećivanje u tahlilu i tahrimu, već je to poistovećivanje sa kafirima u akidi. Ha? Uzimanje drugog Boga koji ti dozvoljava i zabranjuje. Mi imamo Allaha, te barem tada koji nam je postavio zakon, koji nam dozvoljava i zabranjuje, tako? a oni su uzeli taguta koji im kaže zakon je ovakav, moraš poštovati zakon i tako dalje i tako dalje. Tako što su Hrvatske Alojzija ovaj Stepinca proglasili blažen u sveti, nas u kojoj Alojzija Stepina i svi Alojzija. Ko je to? Pa, dobro sam. E, al amri, dakle ovo je deveta stvar koju ovdje šeh spominje kao stvar koju možemo izvući iz hadisa, jeste amri bi في al mushrikina huwa al wujub dakle osnova je a osnova je u naredbama osnova je u naredbama da se čovjek razlikuje od mušlika a osnova je u naredbama dakle ono što ti Allah poslanik naredi a osnova ti je da se razlikuješ od mušlika u svemu što ti Allah poslanik naredi osnova je šta da se razlikuješ u tome od mušlika malem a yadulla dalil ala jawaz tark al mukhalafa osim ako ima neki drugi vanštinski drugi neki dokaz koji ti dozvoljava da dakle, šta neke dakle određene stvari koje su između nas njih iste svatate ovo barekallahu fikum mi ako se sjećate govorili smo da Allahu poslanik sallallahu alejhi nastoje da se u svemu razlikuje od njih a Međutim, šta su rekli židovi? Rekli su, eto, Muhammed hoće da se u svemu razlikuje od nas. U svemu. Ali ne može da se razlikuje u kibli. Okreće se prema našoj kibli. Dakle, prema Jeruzalimu. Okreće se prema kudcu. Šta će sad? A? Pa je to Allah u poslaniku sve ne toliko bilo teško da je gledao prema nebesima i tražio, dakle, rešenje za taj problem. Tištelo ga to. Neću da se liči na njih. Ni u čemu neću ništa s njima da imam zajedničko. Svatate? Na? Pa mu Allah te objavljuje ajet kad nera tekallube vočike ti sema. Dakle, vidimo mi kako se tvoje lice, kako se lice mokrećeš prema nebesima. Fele nuvelijenneke kibleten terdaha, pa ćemo te mi ukrenuti prema kibli sa kojom si ti zadovoljan. Ha? Favoli u ođeheke, šatre mešći di haram, zato ti okreni, dakle, usmeri se, dakle, svoje lice u pravcu mešći dul harama, u pravcu kjabe. Dakle, i tu mu Allah se zna, zna daje svoje, svoju podršku da se razliku od njih. A naši, odnosno neki koji se, neki muslimani ili neki drugi koji se pripisuju islamu, stalno, dakle, nastoje da se, da se liče na njih, Zar nije tako? Veliko ljudi vidi Rambo film i odmah udari se i priz i one refove pusti fazaj. Ila haule vrahute ila vila. Nam. Zatim ovdje spominje šeh, pa kaže kao na primjer, حديث كوي بلج إمام البخاري مسلم والحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا الله صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين وفروا اللحى رازكوا تسود مشركا بستي تبراده كنت تسود مشركة بستي تبراده لا نعلم وجود دليل صارف عن وجوب إعفاء اللحية فيبقى الإعفاء واجباً وحلقها محرما لأن fiha tešebuhan bil mušikin. Dakle, ne znamo dokaz, nijedan, koji te, dakle, sa, sa obaveze puštanja brade, može da ga, dakle, da se spustiš na neki, da kažeš, sunet. A? Svi dokazi upućuju na to da je važan. Ja tako, Allah poslanik je naredio, svi dokazi upućuju da ti je važan da pustiš bradu. I ne postoji nikakav dokaz da možeš puštanje brade koje je važib, da ga spustiš na neki manji stepen da kažeš nije važib, već smo stabilni sunet. Dakle, ne postoji takav dokaz, već su svi dokazi koji upućuju da je, da je važib. Zatim kaže, sa jebka el jefa važiben i zbog toga ostaje puštanje brade važib, u hal kuha muharrem, a brijanje njeno haram. Nema drugi dokaz koji te može sa toga, dakle, odvrati pa da kažeš nije važiv već je sunet. Ne postoji taj, ne, već uputa, dakle naredba Allahog poslanika upućuje na to. Li ene fiha tešebuhen bil mušrikin. Zašto? Zato jer je u tome poistovećivanje sa mušnicima. U čemu? Dakle, u brijanju. A? U brijanju brade poistovećivanje sa mušnicima. I ne samo to, čak je zabranjeno da čovjek frizira svoju bradu, a? kao što to rade nevjernici. A? Na primjer, gusari koji vežu pletenicu na bradu. Ti uzmeš i sad sebi, ili oni vikinzi, jel? Napraviš pletenicu na bradu tu i da izgledaš kao viking. ili kao neki pirat. Jel? Ja, kažeš, ja sam pustio bradu, sunnet, ja sam musliman, Allah poslanik naredio. U redu, ali, nije, ali ti je zabranjeno na taj način da je friziraš. Jel? Ili imaju, dakle, oni neki, uh, eh, ovdje bila, oni što se takmiće Ko ima veće brkove, jeste. Ali oni imaju isto također, neki imaju duge brade, pa je razvoj, dakle, ovako na kola, pa naprave ovamo gore. <laughs> Dakle, ovako, vallaj! Dakle, napravi razredak na brade Jeste, tamo u nekom ono, Tirolu. da? Dakle, muštivan nije dozvoljeno da, da tako, dakle, češlja svoju bradu. Dakle, sećam se da smo radije nekaj bili spominjali da je, dakle, u islamskoj državi a, nevjernicima je bilo, da dakle židovima i hrišćanima i međusijama također, oni njima je dozvoljeno da žive u islamskoj državi, bilo im je zabranjeno da češljaju, dakle, kosu na razdeljak. Jer je jer samo muslimani to smeli, dakle, da rade. Muslimani su koji su imali dužu kosu, dakle, oni su pravili onaj razdeljak, dakle, na pola. A njima je to bilo zabranjeno, nije im se to dozvoljavalo. Morilo su, dakle, da, da sebi da pravu neku drugu frizuru kako bi se razlikovali od muslimana. Niti je muslimanima bilo dozvoljeno da nose odjeću koja je bila specifična samo za njih. Svatate ovo, barek Allahu, fikum, nam. Eh, la haule vela kuvete illa billah. Zatim kaže, također bilježi Ebu Davud sa sahih senedom uh, od Šidada ibn Ausa, da Allah u poslani sveme rekao, uh, halefu li jehud, fa innehum uh, la yusalluna fi ni'alihim wala eh, khafa khifafihim khifafihim eh, dakle kaže Allah poslanik sallallahu alejhi razlikujte se od židova jer oni dakle Allah poslanik sallallahu naređuje pa kaže razlikujte se od židova jer oni nikada ne klanjaju u svojoj obući niti u svojim mestvama Ja? Dakle, u nanulama ili sandalama ili papučama ili kako već hoćeš, židovi, dakle, ne, kla, ne klanjaju u obući, a vi se razlikujte od njih od toga. Dakle, obaveza ti je šta? A? Onda kada imaš mogućnost da klanjaš u obući, da klanjaš. I bolje je da klanjaš u obući. Svatate. A? Dakle, negde na putovanju ili u parku ili na travi ili u snijegu, šta ti ja znam? A? Treba šta da klanjaš u obući da bi se razlikovao od njih, jer oni to nikad ne, ne rade, je tako? Nam. A, u drugom, dakle, rivajetu, također u sunanu Ebi Davuda i Mađe, e, da kaže jedan od Asaba, Ridvanullahi Alehi, dakle Amr ibn Shu'aid prenosi od svojeg oca, on e, od svojeg djeda, dakle od njegovog oca, da kaže, vidio sam, reitu Rasul Allahi s.a.v. yusali e, hafijen wa muta munta'ilan wa munta'ilan kaže vidio sam Allahovog poslanika kako klanja u nanulama i u mestvama Dakle, vidio sam Allahovo Allahovu poslanih strana kako klanja u, nanu, u nanulama i u mesama. Dakle, jasno ovo što se tiče razlikovanja od, od nevjernika. Barek Allahu fikum. Nam. Sljedeći hadis. La havala vera kuvati ila bila. 15. hadis od Umi Seleme radijallahu anha koja je rekla, rekao Allahov poslanik sa Seleme, eladi ješrabu fi ina i fidda, innema yujarjilu fi batnihi nar jahannam. Dakle, kaže Allah poslanik sveme, onaj koji pije iz srebrne posude, on, dakle, inema yujarjaru fi batnihi nar jahannam. Yujarjar znači, dakle, kada sipaš vodu, onaj zvuk koji se stvara prilikom vode, kako se zove taj zvuk? Žubo, žubor ili šum, to je to, barekala fikum, a? Barekala fikum. Dakle, ili žubor ili šum, dakle onaj zvuk padanja vode ili kada se, kada se sipa. A? Innema ju džerđeru fi batnihi nare džehennem. Dakle, taj sipa a? džehennemsku vatru u svoj stomak. Dakle, Allah uposlije da me spomenuo, dakle, ovaj, dakle, strašan zvuk, zamisli sad, sipati se džehennemska vatra isto kada, kada ti sipaš, dakle, u neku posudu vodu. Pa ono kada, kada žubori, kada šumi ona voda, kada udara, jel? Samo zamisli, dakle, taj zvuk kada ti u tvom stomaku, kada ga puniš džehennemskom vatrom. La haula wala kuvete illa billah. Nam. Ova hadis je također mu tepeku na lejh, dakle, je ga imam al-Buhari, imam muslim. Ha, što? Znači da je sahih. ha? Prva stvar koju iz ovog hadisa možemo da uh, uzmemo jeste tehrimu ešurbi fi inari sitta. Dakle, haram je da čovjek pije iz posude od srebra. Ha? Svatate uzmeš, na primjer, čašu vode, uzmeš čašu vode koja je u posudu od srebra. Ta voda koja je u posudu od srebra, da li je ona haram? Ili sok naspeš sebi, jel? A? Da li je, dakle, ta, ta tečnost koja je u posudi, da li ona haram? A? U smislu, u smislu da ako popiješ to, popio si haram i važiš od onih koji, koji, kojima se ne prima dova, recimo. Jer se hrani haramom. Ha? Samo, dakle, sami čin, el amel, djelo je haram. A ta, taj napitak, ta sok ili, nije haram. Dakle, ako bi ga naso u neku drugu posudu, ha? pa bi iz nje pio, bilo bi dozvoljno. Dakle, ne bi se, ne bi postala, dakle, tečnost prljava, nečist. Ba, bare kalao dakle, ne bi postala prljava, niti bi šta, niti bi sama, dakle, tečnost postala haram. A? Ali tijelo korištenja srebrne posude za piće je haram, rekli smo, barek alafikum. E, druga stvar, u hadisu se samo spominje srebro. Znači li to da je zlato dozvoljeno? Ne, samo ovim hadisom, onaj prvi hadis, ne znam ga. Samo imamo ovaj hadis. Ne znači. Već znači da je srebro, da je zlato još zabranje, zabranjenije od srebra, jer je srebro, jer je zlato na većem stepenu i e, kako se kaže to, kako da se izrazim? Luksuznije i, i jedno od, dakle, boljih, ne boljih, nego, nego jedno od, od lakših svojstava za oholjenje sa njim. A? Dakle, bolje ti je da se oholiš, oholi si sa zlatom nego sa srebrom. Ti dođeš sa peharom od, od srebrom, ti kaže, ma, ono, vriši, Ja, ja, isti takav od zlata. Zatate, šta ćeš ti? Ja? Bez imalo sumnje da i to ulazi u to. Ovdje se, dakle, šta je ille? Na prvo mesto malo prije smo spomenuli po istovećivanje sa nevjernicima. Jer je to od njihovih svojstava da oni koriste pehare od zlata i od srebra. Jer muslimani u njihovim borbama protiv kršćana i židova i protiv, uh, posebno za židove i za zlato. Zatate, i protiv ovih međusija, perzijanaca, A oni, asabi su od njih to donijeli sve u Medinu. Pehare od zlata i dragulje i šta ti ja znam. To kod njih prije, dakle, nije bilo poznato. Svatate ovo, barek Allahu, fikum, nam. E, <clears throat> dakle, šta? Zlato je preče. Dakle, rekli smo, halalite što sam ovaj, skrenuo sa teme. Dakle, prvo je bilo poistavećivanje s nevericima, a drugo je šta? Oholost. A drugo je oholost. Dakle, zlato je preče da bude zabranjeno da piješ iz posuda od zlata nego, nego srebro nam. Taj. Zatim ovdje, ovdje spominje pa kaže mnogo je šerijetskih te, tekstova, dakle puno je šerijetskih tekstova uh, u kojima se spominje samo jedna određena stvar, a druge stvari koje su slične njemu ne spominju se. A? Zato što se podrazumijeva da je i to haram. Svatate. A? a posebno one koje su gore od toga. Svatate ovo barek Allah fikum. Naprimjer, kažemo, zabranjenje zinalu. Jel' tako? A? To se podrazumeva da je homoseksualizam gori. Zar nije tako barek Allah fikum? A? Alhamdulillahi rabbil alemin. Nam. Dakle, min babi el iktifa. Dakle, min babi el iktifa, dakle, u smislu, jer je dovoljno samo ovo da se, spomi, da se spomene. Dovoljno, dakle, samo da se ovo spomene, a pametnom je, ono što se kaže i šaret, dovoljan. Nam la haule vela kuvete illa billah. Jer, zatim ovdje spominje uh, primjer, pa kaže, kaže Allah te barek ve tala, uh, e, serabile takikumu tekikumu alhas. I odjeća koja vas od toplote čuva. A? Dakle, odjeću koju, koju pravite, dakle, od vune, koja vas čuva od, od toplote. Iz ovog ajeta Allaha te barek ve tala shvatamo da odjeća čuva samo od toplote? Ne, već čuva i od onog što je gore od toga, to je hladnoća. Zar nije tako? A? Ali Allah te bar je spomenuo, dakle, samo ovo jedno svojstvo, iako se ovo drugo za pametno kita. Kako podrazumeva? Pa da kažeš odjeća nije za hladnoću, već je samo za toplotu. Svatate? Ali ono što je bilo, dakle, u tom narodu, galibe, dakle, što je bilo većinski slučaj, a to je šta? Da su ljudi oblačili odjeću radi zaštite od čega? Od sunca, od vrućine, a ne da bi se zaštitili od hladnoće, a? jer zime tamo ne traju dugo. Je tako? Dakle, u Mekiji skoro da nema ni malo zime. Svatate ovo barek Allah, nam. Taj. La haule wa la kuvete ila billah. الوعيد الشديد على الشارب في إناء الفدة ومثله ذهب Dakle, druga stvar iz koje, koju možemo shvatiti iz ovog hadisa, iz ovog hadisa jeste velika prijetnja. A? Pa i prijetnja onome koji pije, dakle, iz posude od srebra i to također važi za posudu od zlata. Jer koja je to prijetnja? A? Puni u svoj stomak šta? Džehenemsku vatru. Puni u svoj stomak džehenemsku vatru. Taj, ta inna azabehu galiz šedid. Jer je njegova kazna uh, i te kako žestoka i velika. Taj fa inahu bi irtikabi hadhihi al-ma'siya sayusma'u li wuku'i adhabi jahannam fi jawfihi sawtun mur'ibun munkar. A? Dakle, kada bude kažnjavan zbog ovog svoje djela na Zunjaluku, kada bude zbog njega kažnjavan na Ahiretu, a? Iz, njegovog, iz njegove unutrine će se čuti, dakle, ovaj strašan zvuk, a? koji zvuči poput onoga, dakle, koji sipa vodu u neku posudu. Dakle, taj šum i žubor a, i taj strašan odvratan zvuk će se čuti, dakle, iz njegove unutrine od, od džehenevske vatre. Svatate ovo, barek Allah, fikum. Što ovo, dakle, ovo ukazuje na šta? Da je ova stvar da se ubraja u, u velike grijehe. Dakle, ni u male grijehe, već u velike grijehe. Mi smo, ako se sjećate kad smo govorili šta je to veliki grijeh, rekli smo, veliki grijeh je svaki onaj grijeh na koji je e, na koji se nadovezuje kazna ili na dunjaluku ili kazna na ahiretu ili Allahova srđba ili Allahovo prokletstvo. Dakle, kada god čuješ neki ajet ili neki hadis a, na koji se nadovezuje, dakle, zabrana na koji se nadovezuje a, e, neka dunjaluška kazna, kao na primjer krađa, dunjaluška kazna, znači osjecanje ruke, a, To ukazuje šta? Da, je, da se radi o velikom grijehu. Ili kazna na ahiretu. A? Izbjegao si kaznu na Dunjaluku, ali na ahiretu te čeka kazna. Poput ove, na primjer, ovaj hadis koji smo spomenuli. A? Ukazuje na veliki grijeh. Ili Allahovo pro, propetstvo. A? Kada Allah se vrtele, kada Allahov poslanik kaže a, Allahov poslanik je prokleo ono koji proizvodi alkohol, recimo. Ili onaj koji se hrani kamatom. Ukazuje na šta? Da se radi o velikom grijehu. Svatate ovo, barek Allahu, fikum, nam. Dakle, alhamdulillah, ovo, je, ovo vam je jasno. A mimo toga, dakle, na šta, dakle, neki, neki od zabrana, a, na koji ne postoji, dakle, nikakav dokaz da se na to nadovezuje kazna na, na dunjalu ili na ahiretu, Allahova sržba ili Allahova prokretstvo, tu se onda radi o kakvim grijesima? O malim, o malim grijesima, barek Allahu, fikum, nam. لا حول ولا قوة إلا بالله في الحديث إثبات الجزاء في الآخرة وإثبات عذاب النار يوم القيامة وهو أمر واجب الاعتقاد معلوم من الدين بضرورة لكن ذلك هو حديث إمام دوخز دعنا آخرة čekati ljude, dakle جزاء Džeza općenito znači nagrada, ali u džeza ulazi i nagrada i kazna. Dakle, zasluga više. dobit ćeš platu. Je tako? Barakala, dobit ćeš ono što si zaradio. E, i u ovom, dakle, hadisu vidimo da se jasno spominje džehenemska, dakle, ka, odnosno kazna sa vatrom na, na sudnjem danu. وَهُوَ أَمْرٌ وَاجِبُ الْيَتِكَاتِ I ovo je stvar koja je vađib da veruje musliman. Ha? Pa kaže, ma'lumun mine dini bi darura, koja je od vjere poznato kao darura, dakle, moraš da je znaš. Ne znaš, kažeš, prvi put čujem da će na, dunja, na ahiretu biti nagrada i kazna. Takav čovjek nije musliman. Jer je Kur'an pun toga. Asen, zbog čega radiš to što radiš? Zbog nagrade i zbog kazne. Svatate ovo barek lafiku. Dakle, to je stvar koja je ma'lum uh, mine dini bi darura. Dakle, to je stvar poznata je od vjere kao darura. Dakle, to je, dakle, mora svako da zna. Ne može čovjek da kaže, ja sam bio džahil, on je džahil, nemojte ga, on je opravdane znanje. Nije opravdane znanje u ovom slučaju. Jer je Kur'an i hadis prepun toga. Samo se to spominje. Zar nije tako? La haul hela kuvete ila bila nagrada i, i kazna. Dakle, to mora svaki musliman da zna. Taj. وفيه أن الجزاء يكون موافقا للعمل četvrta stvar iz ovog hadisa možemo da vidimo da će plata tvoja ono što, što ćeš dobiti na ahiretu bit će shodno svojim delima na, dakle, tvojim dijelima na, na, na dunjaluku. Dakle, ono što ćeš dobiti na ahiretu, bit će shodno tvojim dijelima na dunjaluku. Svatate ovo, barek Allahu fikum. فهذا الذي أتبع نفسه هواها وتمتع بشرب بإناء الفدة سيتجرع عذاب جهنم مع تلك الموائد من بدنه التي تمتعت واستلذت bil ma'sija fi dunja. Dakle, <clears throat> uh, dakle, onaj koji je sebe prepustio strastima, dakle, njegova duša je slijedila straste, strasti i on se, dakle, prepustio strastima i uživao je u, dakle, pijenju, odnosno korištenju srebrnih posuda za piće, jel? Takvog čeka ili takav će doživjeti e, kaznu u džehennemu. Nam. La haule vela la ila bila. I doživjet kaznu u onom dijelu njegovog tijela ili u onom organu a, u, sa kojim se dakle naslađivo na ahirete. A to je šta? Tvoj stomak, jel? Želudac. U njega si pio piće iz srebrne posude, jel? U njega ćeš da budeš kažnjen baš zbog tog dijela kojeg si uradio. Svatate ovo bare kalafikum. Ovo dakle važi za i za druge grijehe. Svatate barek Allah fikum. Naprimjer, koji primjer ćemo navesti? Ima puno primjera, subhanallah, gdje kaže Allah, uprosim se da me, e, men te kefe fe nase, jehti jome il kijama, u elejse fi veđhihi, qit atun min lahm. Dakle, onaj koji te kefe dakle, od riječi kef, kef znači dlan, onaj koji ljudima pruža dlan, dakle, u smislu da prosi, i da mu moljaka ljudi, doći će na sudnjem danu, a na njegovom licu neće biti ni komad mesa. Dakle, neće na licu imati komad mesa. Zbog čega? Zato jer je u licu šta? U licu je ponos. Kad kažeš nema obraza ovaj čovjek. Dakle, nema obraza. Nema obraza, nema. Doće bez, bez, bez obraza. <laughs> će bez obraza na sudnji dan. Bez lica, bez mesa. Neće imati ništa na licu. Čovjek bez lica. Čovjek bez mesa, bez, bez obraza. Jel? prosio, ponižavao sebe. Sada Svatate ovo bar? Ne, govorimo da je prošenje u osnovi haram. To nema nimalo sumnje. A? I to je propis koji važi. Onaj koji nema, dakle, koji je u daruri, za njega važi isti propis koji za druge haram stvari, kao što su, kao što je svinjetina, na primjer. Kažemo da je haram. A? I nikada ne spominjemo svinjetina haram osim u tom i tom slučaju. Ne, ona je uvijek haram. Međutim, onaj koji je uradi iz prinude ili prisile, Allah zna njegovo stanje, neće biti kažnjen. Ali on je uvijek haram. I kod stvari poput ovih, mi kad kažemo haram je osim. Dakle, on je uvijek haram. Ne, kažemo uvijek je haram. Alkohol je uvijek haram. Svijetlje je uvijek haram. Prošen je uvijek haram. Molim? Ne, to je svakako dozvoljeno da mu daš. I treba da mu daš, jer ti ne znaš šta je sa njim. Ne znaš koja ga muka naterala. Svataš? A? Samo muslimani? Pa, Habibi, jasnim, kafiri su nam dovoljno uzeli. Dakle, uzeli su više nego što im... I uzimaju na više nego što treba, ne treba im više ništa da. Ne treba njima davati. A? Onda gledaš na osnovu Habibi. A? Vanštinski gledaš šta je sa njim bez noge recimo, ali vi brisi, nema nikakva traga da je musliman. Znači. Nemoj mu dati ništa. A oni su ubanu. Nemoj nikome ništa dati, osim ako vidiš da je musliman. Nikome ni banku, osim ako vidiš žena neka mara mu nosi ili, ili čovjek pokazuje da je musliman. Sad su počeli Sjeća se, ja sam davno vidio jednu, jednu ženu sam vidio, dakle, bili smo, ja i bratu, ja jedan brat u autu. I napolje neka žena sa kolicima, noki nosi neke, neke, nekakve, šta ti ja znam, smeće neko staro i tako dalje, neke otpade. I ona je bila sa maramom i imala dug, dug mantir. I ja uzem u šaku para nekoliko izađe napolje i kažem ako ja ću nazvat selam, ako ona odgovori na selam, ja ću dat pare. Ako ne odgovori, dakle nije muslimanka, neće dat ništa. Ja kažem selam alaikum selam, alaikum selam. I ono znaš, sve ono svanala, razarenog lica, mu se nam, i ja njoj pruži one pare, Allahu ekber, ona se okrenu prema, prema kibli i diže ruki i poče da dovi. Allahu ekber. <laughs> ja se vratim auto, pobjegao na brzine. Allahu ekber, kasnije se misle što je nisam. Al muhim, ako se radi o kjafiri, ne treba im ništa da. La haule vela kuvete ila bila. Nam. Pa Taj. وهكذا فالجزاء من جنس العمل dakle i tako dalje odnosno فالجزاء من جنس العمل a nagrada je shodno djelima ili od te vrste A? Ono što si radio, to ćeš dobiti. Svatate ovo, barek Allahu, fikum. Nakon toga ovdje šejh spominje razilaženje među učenjacima vezano dakle za ovaj hadis koji smo spomenuli. Dakle ne o njegove vjerodostojnosti. Dakle hadis je sahih bez imalo sumnje, ali u nekim propisima koje smo mi spomenuli dakle, iz ovog hadisa. Pa kaže, ihtelef al ulema fil illati leti min ežliha hurrima istemalu zahabi wal fidda. Dakle, učenjaci se razišli. Šta je ille? Šta smo rekli ille? Razlog, ja? Šta je razlog tehrima korištenja zlata i srebra? Ja? Dakle, zašto je Allah to zabranio? Svatate ovo, barek Allah fikum. Šta je razlog? Fa kale ba'duhum بعضهم hujala wa kesri kulubil fukara. Dakle, jedan dio učenjaka je rekao razlog zabrane korištenja srebra i zlata u posudama, jel? A, e, jeste zato što je tome oholost i lomljenje srca siromaha, jel? Dakle, siromah te vidi, nema hljeba da jede, a ti piješ iz čaše od, od, od srebra, jel tako? Muslima nema šta da jedu, sada mu zemima kalašnikov od zlata. Jel tako? Ima veće šolje od zlata. To je... Ali jeste ga ponizio, Allah i tako. A? To je još gore, to je još gore. Izmislili čaj od zlata. Ono Allah i ponizio, Allah, Allah i ono, ponizio. I uživaju, kaže, A to nema nikakvog kuku. To je dakle dokaz oholosti. Zlato nema, ima kakav ukus. Slatko nije, to je vrsta metala. Nema nikakav ukus stavljaju pravog glasa, što jasno ukazuje na njihov oholost. Allahu ekber. Ja, rabbi, la, molim Allah da dobiju kamen u, u bubrek. Allahu ekber. Allahu ekber. Allah ekber. Allah ekber. Allah ekber. Allah ekber. Allah ekber. Allah ekber. Allah ekber. Allah ekber. Allah ekber. Zatim kaže drugi dio učenjaka, dakle kaže razlog zabrane e, korištenja srebra i zlata, jel? Jeste, a huwa hedefun terbevijun e, ahlaki. Dakle, cilj je a, e, odgojne prirode i, i prirode, dakle, a, e, popravljanja ahlaka jednog insana. A? Jer nije, dakle, musliman jedan od onih koji, dakle, uzme posudu od srebra ili od zlata, Jer u većini slučajeva to su ljudi koji su najodvratniji ljudi koji dakle koriste koriste te pehare od, od srebra i od zlata kao kao dakle za za za jelo i za piće. Fa inna al-islam yasumu al-muslima an al-inhilal wa tarf wa tarf mufsidin Jer islam muslimana dakle odvodi ga i spašava ga i, i, i odgaja ga da ne bude ahlaka onih mufsida, dakle onih razvratnika i oholnika. A? Dakle, jer je šta? Dakle, u čemu, u čemu je, dakle, razlog, a? U čemu je štos, a? Jeste da musliman ima, dakle, ahlak, da nije od onih, dakle, da se ne poista veće sa tim, dakle, oholnicima, već da bude čovjek lijepog ahlaka, da ne koristi to. Vakale ba'duhuma elillahije keunuha nahdejni. A, a jedan dio učenjaka kaže razlog zabrane jeste Dakle, zašto je zabranjeno korištenje srba i zlata? Zašto? Zato što su ovo dvije valute a, u islamskoj državi. Srebro i zlato su valute, sa njima se kupuje i prodaje, sa njima se održava trgovina u, u državi. A? Kada bi sad svako uzao da pravi tanjire i, i, i, i tepsije od zlata i od srebra, a? čim bi ljudi trgovali s kamenja? Ne, nego su dakle osnovna valuta u državi, kako se kaže to, budžet jedne države, to je u islamskoj državi, bez imalo sumnje, jesu srebro i zlato. Zekat, sve stekijase na srebro i na zlato, bare kanal fikum. Sve. Dakle, imaš i metka, imaš, šta ti ja znam, hiljada eura, deset hiljada eura. A? Nećeš eure da računaš koliko je, nego se opet vraćaš na zlato. Koliko za te pare možda kupiš zlata ili srebra, a onda izračunaš toliko i toliko procenata od tog zlata da imam zlato, a nema, imam euro ili dolare ili šta već, toliko i toliko zlata bi morao da dadem, onda iz tvojih para, dakle, računaš i daš vrijednost tog zlata, koje bi trebao da daš kad bi ga imao. Znači, omjer Tako, dakle, jeste. Osnova, dakle, omjer mjeri se prema zlatu i prema srebru. I kada bi svako, dakle, uzao sebi da pravi, šta ti ja znam, a? Posuđe, posuđe od zlata, treba da ga koristi, onda bi to i tekako škodilo. I, Islamskoj ekonomiji, dakle, ekonomiji jedne države bi to škodilo i zbog toga je, dakle, e, to razlog, jel, da je, da je to zabranjeno da se koristi. Nam. La haula vela kuvete ila billah. Nam. Wa huve šellun e, li, li haraka etiđarije. I ovo je, dakle, jedan razlog, odnosno ovo je jedna stvar koja škodi e, haraka etiđarije, kako se to kaže. Dakle, privrednom ili, ili, ili trgovačkom tom procesu koji e, lancu ili tom tijelu koji je u državi, je tako? A? Jel, privredi, bare kalahu fikum, nam, taj, la hawla wala la quwata illa billah. Pa kaže, wa ta'tilun li qiyam al-hajat wa daruriyat bidun vujud maslaha rađiha. I dakle, to bi tekako škodilo, dakle, uh, onim obaveznim stvarima koje mora svaka država da ide, da ima, to je privreda, način na koji kupuješ, odnosno e, proizvodnja i potrošnja, tako? A? Dakle, škodiš privredi bez ikakve koristi koja, dakle, preča i bolja od toga. Svatate. A? Šta bi bilo, dakle, kažemo što je zabranjeno, ali u nekim slučajima u kojima ti je, dakle, prinuđen si da koristiš drvo i zlato, onda bi ti bilo dozvoljeno. Naprimjer, često braća posle, da li je dozvoljeno da stavim zla, ovaj, srebrn, odnosno zlatan zub? Jeste. A? I kažemo, ako, dakle, ako nemaš ništa drugo, onda bez imalo sumnje je dozvoljeno. A? Ali ako imaš nešto drugo, ona nije dozvoljeno. Svatate, naši ljudi ranije, su to znali. Oni koji su koristili srebro ili zlato, to su radili zato što nisu imali blombu od, od, od, od, od keramike ili šta ti ja znam. A? A? <laughs> Nam, međutim, danas imaš blombu od keramike koja je sto put bolja od zlata. Zlato je mehko. Ugrizneš stanici, on ti ostane ti u... Zavode ti se u kost. <laughs> Allah, ovaj čečenci imaju puno... Če, jeste, Čečeni, Azerbejdžanci, Dagestanci imaju puno... Je, da si si bogat. To je sa, sa druge strane opet haram, jer je oholor. To je sa druge strane haram. Čak i onima, kada kažemo dozvoljeno ti je, jer nemaš drugi neki, neku drugu, kako se kaže, materiju, tvar, neku drugu da, da napraviš zub, nego sa zlatnim srebrom, opet kažemo haram ti je, jer ga nosiš da, da bi se oholio. Pa da bi ono ljudi rekli... Hajdem. Što ti rekao će ti slobit nogu da ti zradiš? <laughs> Allahu ekber. nam. Nam. Taj, to je to, alhamdulillah, rabbil alamin, da dakle, sve smo spomenuli što smo trebali da spomenemo, nam. Hajde, inšallah, dakle, to je to je to, inšallah, tema. Staćemo ovdje sa Allahom, te barek, da razumamo. Nam. Može li inšala, jer sljedeći put imamo tri hadisa, dakle jedan za drugim koji govore o jednoj toj istoj temi, a nakon toga da se spominje koristi sva tri hadisa i razilaženje učenjaka u određenim meselama vezano za, vezano za uh, ove hadise, a to je hadis Allahovog poslanika sa nama kada kaže iza, uh, iza dubigal ihab fakat fakatahur. Dakle, kada se uštavi koža, postaje čista. Dakle, štavljanjem koža postaje čista. I dakle, na to ima nekoliko mesela koje ćemo spomenuti, inša Allah, Da A? Dakle, kada se radi o životinjama čije se meso jede, zatim koje su šerijetki zaklane, zatim one koje, dakle, životinje čije se meso jede, odnosno životinje koje su čiste dok su žive u životu, a? šta je sa njima ako umru same od sebe? Crkotina, dakle, na primjer ovca. A? Šta je sa kozu, ko, kožom ovce koja je sama, dakle, lipsa, ali nije zaklata. I onda dolaze na to životinje koje, koje nisu čiste ni u životu, dakle, kao što, na primjer, šta ti ja znam, vuk ili lisica ili tako dalje, tako dalje, ili pas. A? Šta je sa njihovom kožom, da li ona biva čista sa štavljanjem ili ne? I dakle, spomenut ću Mišela Tala, dakle, i to ove propise sa Allahom Tabarek Tala, dozvoljno nam. Ovo je kako bitna, bitna mesela, posebno za lovce. Znaš, a? posebno za lovce, ima, ima onih koji kažu, ne može koža, dakle, od lisice da se štavi, ona je uvijek neđis, uvijek je prljava. Čak i kao uštava, ona staje neđis. Međutim, u toga ima razvilaženja među učenjacima. I mi ćemo to sa lovom dozvolom spomenut, spomenut kako bi, kako bi mogli da, jel, da toleriramo ono koji se razilazi s nama u tome. Svata se. Kožna je jasna, recimo, kao na primjeru svinjetnje što se klanje, možda se klanje Kažem ti, tome je sad razilaženje među učenjacima a, ispravno, inša Allah, ta'ala, Allahu alem, da može da se nosi, a, ali ne smije u njoj da se klanja. Fataš to, barek, Allah, fikum. A? Međutim, drugi učenjaci, većina učenjaka, učenjaka kažu da nije dozvoljeno nikako da se, da ne može da se, da se uštavi, a, kako se kaže, koža od svinje nikako. Odnosno, može da se uštavi, ali sa tim ne biva, ne biva čista i to je ispravno, inša Allah, ta'ala. Da ne može da se e, koža od svinje ne može da postane čista. Ona je uvijek prljava. Sva ta što bare kalofiku. A? Za alkohol je, je može se koristiti u dezodorant. Može, inša Allah. Da. Raspravili smo sjuče s ovim bratom, kaže da ne, Pa ne kaže on to, to kaže učenjaci, jel vidi? A ne ima on dokaz, on kaže alkohol je zabranjen i... Ne, alkohol je, razilaže, mi smo spominjali to, Habibi. Da li je prljav ili je čist? Pa smo rekli da ima razilaženje oko toga. A? Je tako? Oni jedni kažu da je neđis, a drugi učenjaci kažu nije prljav. Svataš? Nije ovdje ostao da je alkohol haram i ne može da se pije. Dakle, sve ono što je a, haram da se jede i da se pije, ne mora da znači da je prljavo vanštinski. Svatate ovo bare kama figu. Ha? Pa smo rekli, ako korištenje alkohola kao napitak nema razilaženja među učenjacima da je haram, ali njegovo korištenje vanštinsko da li je čist ili je prljav u smislu ako ti padne na odjeću, Da li moraš da opereš to mjesto gdje je pao alkohol ili ne moraš, to smo spomenuli. Da ima razilaženje među, to, među, među učenjacima u toj meseli, svatate. Ha? I dakle, kada god spominjemo dakle, ova razilaženja, spominjemo ih s jednim ciljem, a to je da tolerišeš u ovim stvarima ono ko ima drugačiji stav, svataš u laufikom. Ha? I mi kažemo, kada govorimo o ovoj toleranciji, onda to samo u stvarima fika gdje su se različni imami ako se razišli imam, imam Ahmed, imam Šafija, imam Malik, onda sa kojim pravom onda imaš ti mene da, da me maltretiraš? Svatate ovo bare kada pisa. Dakle, ovo moramo, ovo moramo da naučimo. A? a to se sad zove vera. Dakle, opreznost insana. I vera je jedno od svojstva imana. Vera znači da ostaniš ono što je ostavi dozvoljeno. Ali iz straha da će ti škoditi na ahiretu, ti si ga napustio na dunjalu. A? Ali ne kaže še, to je haram i da maltretiraš ljuda, da ih pataš po džadu, slušaj ti, ne. Ali iz opreznosti, dakle, bojiš se da će ti škodit, a? Ti si ga ostavio. Iako vanšinski ukazuje na šta na, na dozvoljeno, da? Subhanallah. أقلامها حقدا لعرضك أسودا ناديت شعري والتمست مشاعري فكتبت بيتا نظمه متنهدا آه من الكلمات كيف أصوغها نفذت حروفي والقصيد تمردا تالله ما أعراضنا ودماؤنا إلا كلاهما مزن هما أو ناح طير في السماء وغردا صلى عليه اللهما مزن هما أو ناح طير في السماء وغردا صلى عليه اللهما صلى عليه الله a neće biti ono što vi Svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. Ti koji tražiš Ti koji istinu, tražiš istinu, istinu. kreni stazom kreni pravo vjernih. Pravo vjernih. Kreni pute, kreni vjernika, vjernika. Mi će ono što Allah hoće. a neće biti ono što vi Svi putevi će biti zatrpani.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 A kad zavlada strah, vidiš ih kako gledaju u tebe, kolutajući svojim očima kao pred smrt one svješćeni. Čim strah mine, Oni vas psuju svojim oštrim jezicima. I bit će ono što Allah hoće. a neće biti ono što vi. Dobar vjernik. الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا Soba namenjena svima onima koji su u potrazi za onim čega nema na svakom koraku.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 Širok izbor audio predavanja dalje sa našeg govornog područja kao i upoznavalaca problematike s kojima se naš ummet danas susreće. ماض كالسيل كالريح Istinski naslednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarski, nego samo sa sunetskih mimbera. Posjetite nas na www.valtol.com Soba put vjernika. Vjernik. الإذلال وقاما ينسج بالعز فخارا كطريد سئم دجاه ومضى يستجري نهارا كالنجم الهائم يهوى في فلك المجد مدارا لم يرضى الدنيا دارا كلا والبهو جبارا كالسيف كثير كالموج غزارا كالخيل كالليل Neka nikoga od vas ne spriječi strah od ljudi da kaže istinu kada je vidi ili bude njen svedok. Jer mu riječ istine neće približiti čas smrti, niti mu umanjiti nefaku. والنور أتى يبرق من بين السحاب أنور بهيا تهدك التحيا Posjetite nas www.paltal.com Soba put vjernika. من راحة فدع الأوطان I bit će ono što Allah hoće, a neće biti ono što vi želite. Istinski naslednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunetskih mimbera. Posjetite nas na www.paltal.com Soba put vjernika, vjernika. في النصب سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش في النصر